bada, oita ma bi urtea ainezela lanian, bo gauza datu die. Be, iduritzen zait, berriz heldu gela, guain da, oita ma urte bezala. Tarte hortan gauza kongi die, frankongi, eta guain berriz berdin leheno bezala eh, etorriaga. Ni bada urte batzuak enez, bizpairu urte enezela lanian ai, minartuz, me neskak erraten hauten nola idean, e, tratu txarra, ez guen gatik, eh? gatik da, ez goen gatik, guk entzatzen gaitia berdena, me eh, Gero goro da, <laughs> eh, ez gaitute ematen ez demora, ez langilik, ez deus, orduan, eh, eta jendiak ere no, aldetik, guain eh, lan gehiago ematen dute, burua gehien, gehienak galdua dute, orduan, lan gehiago badugu dugu, uh, eh, dena inbertsa dute. Ez baiti kapable eta uste bat itea bere gauzak, gu demora ino gehiago behar dugu, gu demorura ez dugu, Ordan beti gugiten duiken partez. Ordan Xar hainitz eh, bakarrik egoiten dira? Luzaz? Aba, luzaz, goizetan behin eh, garbitu eta egoten die, eh, bizpairo horren, batzun gehi hori bakarrik, baka bakarrik, gokupatuaga, gambaretan, bertze, eta ordan denak inartian, izaten du, eguardi urbil, eta fite, fite haituz, eh? Demona hartuz, berba atxaldeko den batean finituko ginuke, eskaski langile eta fite fite hortan hor zirazu kolpatu. Hala ba, hola kolpatu nahiz bazen franko demora langile eskasa eta lana gehiago eta gehiago eta zin eta ondajean nebesoa lasatu du. Eta pleinitzeko, oartzeko, nor dira, zuzendariak ez zehituzte entzuten eta behartuak zizte karrikara diterat? Hoxe, ez di oartzen. Nola ez dute iten guelana, eh, ez dakite eh, nola pasatzen den, nola... Eh, hola da, Ez dut ikusten. Ez dut ikusten. Ez ikusten. Ah, ba, ez dut ikusten. Eta ez sinestene? Alta galzu? Aba, ah, ez sinesten, ez kaitut ez Ez, ez, ez. Eh, Xa jasin itxiko dute, eke jana, meguk eke jana, ez dut ez sinesten. Tordan, uh, eh, guentzat, eh, beti, uh, gu entzatzen ga beti obekene eitea, eta... Be, zute daus ikusten eta zute estimatzenek gu lanak guk ematen du hainiz burutatik, efe, gugu me ek ez dute eh, ala, berdin ikusten. Eta xaharrek zer diote? Of, xarra gaixoak. <laughs> Gehienak burua galdu dute eta bon, batzuek ba, uartzen die. Me... Zaila da hor zuentzat, zer esperantza duzue ala ere? Esperantza... Zer esperantza, ez dakit. Apostoa gehiago, izan du, posta gehiago guain daugte batzuek, menola guain eskasea iniz baden langiletan, be, berriz leheno bezala etorriaga, langile gutioga. Odoan esperantza ba, nahi ginuke gehiago, jende gehiago izatea, me ez da errana, izanen dugula.